loptom u mikrofon. Prošla je ponoć, e, to znači da smo lagano uplovili u novi radni dan, radni tjedan, a i to znači samo jedno za ovu našu večerašnju šihtu. Došli smo do naše dobro poznate emisije Loptom u mikrofon kao što sam već rekla, večeras s vama nije Ivan Ribarić, ali to ga nije spriječilo da pripremi sjajne vijesti iz sporta, odnosno danas večeras možda ni nisu tako sjajne, to ćete već i sami saznati, nije loptom u nogomet, loptom u mikrofonje, ali krećemo s nogometom. Nogometaši Rijeke remijem na gostovanju kod Cibali u Vinkovcima i matematički su ispali iz utrke za naslov prvaka Hrvatske. Bijeli su na istoku Hrvatske odigrali nerješeno 0-0 i tako kolo prije kraja za Dinavom zaostaju tri nedostižna boda, nažalost. Budući da su Hajduk i Osijek također odigrali neriješeno 1-1, Dinamo je i prije sutrašnje utakmice potvrdio novi naslov prvaka Hrvatske. Evo žao nam je zbog naših bijelih, ali čestitamo ovima koji su pobjedili. i kod, košarkaša, malo sam se e, ubrzala, i kod košarkaša je slična priča, nisu bili bolji. E, košarkaši Škrljeva porazom od Cibone u trećoj odlučujućoj utakmici u četvrt finalu do igravanja za prvaka Hrvatske završili su svoju vrlo uspješnu sezonu. Momčad Damira Rajkovića u Zagrebu je poražena su uvjerljivih 111-76. U polufinalima sastaju se Zadarici Bona te Cedevita i Split, a prve pobjede na domaćim terenima ovoga vikenda upisali su Zadarice i Mi svejedno čestitamo našim e, košarkašima Škrljeva na dobroj sezoni. Evo nešto malo boljih vijesti. Vaterpolisti Primorja u borbi za peto mjesto u Hrvatskom prvenstvu svladali su na gostovanju s 13.9 Šibenski Solaris. Uzrod na Kantridi na rasporedu je u srijedu, a mi čestitamo Vaterpolistima Primorja. rukometaši PPD Zagreba pobjednici su Hrvatskog kupa. U finalu igranom u Umagu Zagreb je slavio protiv Nexa s 28-19. U ženskom finalu kupa pobjedu su odnijele rukometašice Lokomotive koje su bile bolje od Podravke ovaj put. Potest jedna. Evo, Andreas je dobro najavio taj potez tjedna, a on pripada rukometašicama mađarskog džera koje su obranile naslov europskih prvakinja nakon što su u finalu u Budimpešti nakon produžetaka pobjedile Skopski Vardar s 27-26. Pa evo, čestitamo i njima na ovom e, našem e, potezu tjedna. E, mi ćemo se sada već lagano pozdraviti. Nama je i dalje chill nedjelja pa se. Andreja Skornjača je i dalje naš glazbeni urednik i tonski realizator. Vjerujem da uživate u njegovoj e, glazbenoj playlisti. Pa evo nastavite i dalje s tim, a mi se čujemo nešto kasnije i naravno sljedeće nedjelje slušamo Loptom u mikrofon. Loptom u mikrofon.